U ovim emisijama, uz Allahovu dozvolu, onoliko koliko nam Allah dželavala dozvoli, govorimo o bitnim osobinama za svakog vjernika i vjernicu, osobinama koje se moraju nalaziti pri svakom vjerniku, odnosno pri njegovom srcu kako bi bio ispravan, iskren, vjernik, pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala rob. U ovim našim emisijama govorimo konkretno o dijelima srca, o dijelima srca, dakle srčanim ibadetima, jer su ta dijela, dijela srca, osnova za tjelesne ibadete. One su, ta dijela su srž za tjelesne ibadete. Dijela srca su srž, osnova za tjelesne ibadete, I čovjeku mnogo neće koristiti ti tjelesni ibadeti ukoliko pomanjkaju, a naročito ukoliko izostanu srčani ibadeti. Govorimo kako biti iskren u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, kako se prema tome iskreno odnositi, kako biti ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala, šta to znači biti bogobojazan Allahov robb, kako strahovati od Allaha subhanahu wa ta'ala, kako se nadati Allahu subhanahu wa ta'ala, kako se istinski oslanjati na Allaha subhanahu wa ta'ala, kako voliti Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno, iskreno, kako šta raditi, kakav biti, da Allah subhanahu wa ta'ala nas zavoli, kako biti zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala i postići njegovo zadovoljstvo. O svemu tome govorimo u ovim našim emisijama. U našim prethodnim emisijama govorili smo o ubjeđenju, o značaju važnosti ubjeđenja, koliki je značaj ubjeđenja u našoj vjeri, pa smo čuli islamske učenjake kako kažu da je ubjeđenje osnova svih dijela, da je ubjeđenje srž svih dijela i srčanih i tjelesnih dijela, tjelesnih ibadeta, jer čovjek ukoliko nije ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala, zar će biti iskren prema njemu, zar će ga voljeti, zar će biti zadovoljan njime, zar će strahovati od njega, zar će se nadati njemu, zar će se istinski oslanjati na njega. Zato je ubijeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala prijeko potrebna osobina za svakog vjernika i svaku vjernicu. Govorili smo ispominjali kuranske ajete i hadise, govore islamskih učenjaka o ovoj prijeko potrebnoj osobini, o osobini ubjeđenja. Zatim govorili smo kako da čovjek izgradi kod sebe ovu osobinu i kako da provjeri je li on doista ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od uzvišenog Allaha. U Allahu je naredbe, u Allahu je zabrane, u vijesti kazivanja o kojima nas je obavijestio Allah subhanahu wa ta'ala o tome što je bilo prije šta će biti kasnije i za nas i slično. Kako biti ubijeđen u to, o tome smo govorili u našim prethodnim emisijama. Zasigurno svaki ibadet, svaka pohvalna osobina Allahovom dozvolom na svoga počinioca ostavit će određene plodove, određene rezultate, određene koristi koje će inša Allahu Teala kada ih vjernik osjeti, nakon što ih osjeti, još više je podstaknuti ga da izgrađuje kod sebe tu dotičnu pohvalnu osobinu. Takav je slučaj sa svakim ibadom, sa svakom pohvalnom, lijepom, dobrom osobinom. Kada je ubjeđenje toliko bitno u našoj vjeri, onda možemo misliti kakve lijepe rezultate, posljedice, plodove koristi ostavljana vjernika. Kada vjernik kod sebe izgradi ubjeđenje ili krene putem stazom izgradnje ove prijeko potrebne osobine kod sebe ubjeđenja, onda zasigurno na tom putu doživljavaće prelijepe plodove koristi. Pa, jedan od plodova ubjeđenja u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove naredbe, njegove zabrane i sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, jedan od plodova jeste smiren i spokojan život smiren i spokojan život. Onaj koji bude ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala. I u sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, taj živi smirenim, spokojnim životom. Allah subhanahu wa ta'ala je njegov gospodar. On je ubijeđen u to. Ubijeđen je da ga je Allah dželavala stvorio i da mu je propisao vjeru najbolju za njega. Allah subhanahu wa ta'ala dobro ga poznaje i dao mu je propisao ono što je najbolje za njega. Vjernik koji je ubijeđen u sve to, da ne živi smirenim i spokojnim životom, ima gospodara koji je milostiviji prema njemu od njegove majke, od njegovih roditelja. Ima gospodara koji mu želi veće i bolje dobro od njegovih roditelja. Ima gospodara koji ga dobro poznaje do detalje, pa mu je propisao vjeru koja je sušta korist za njega. Sve što je Allah dželavala propisao, naredio ili zabranio u dini islamu, u tome je samo korist za nas. Pa kada čovjek bude ubijeđen u sve to i prihvati se svega toga, onda zar da ne živi smirenim i spokojnim životom, zasigurno. Onaj koji je ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, taj živi smirenim životom. Njegovo srce je prosvjetljeno nurom, svjetlom, iz njegovog srca izlaze nejasnoće, izlaze sumnje, on živi prelijepim životom. I to je taj, to je taj džennet na Dunjaluku, za kojeg kaže šejhul Islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala, doista na Dunjaluku postoji džennet, ko ne uđe u njega, taj neće ući ni u džennet na Ahiretu. Na Dunjaluku postoji džennet, ko ne uđe u taj dunjalučki džennet, taj neće ući ni u ahiretski džennet. A taj dunjalučki džennet jeste upravo spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala, ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i slično. Zato ovaj veliki islamski učenjak, šehol islam ibn Taymiye, rahimehullahu ta'ala, kada bi ga snalazila iskušenja od ljudi, kada bi ga ljudi iskušavali u zatvore, vezali, zatvarali i slično, govorio bi šta mi mogu moji neprijatelji, moji džennet je u mojim prsima, to je taj dunjalučki džennet, moj džennet je u mojim prsima i on je uvijek gdje god se ja nalazim, on je sa mnom. Ako me moji neprijatelji zatvore u tamnicu, pa to je osama za mene. Ja se osamljujem sa svojim gospodarem, posvećujem se Allahu subhanahu wa ta'ala, učim Kur'an, zikrim, Pa je govorio, ne ostavljam zikr, la ilaha illallah. Govorio bi ovaj veliki islamski učenjak, ne prestajem sa zikrom, osim koliko mi je potrebno da uzmem daha za drugi sljedeći zikr. Subhanallah. Pa kaže, ukoliko me zatvore, to je za mene osama. Ja se osamljujem sa Allahom subhanahu wa ta'ala svojim gospodarom, posvećujem se više njemu. Ukoliko me ubiju, pa to je za mene šahadet. A ukoliko me protjeraju, u drugu zemlju, odvedu u drugi zatvor, to je za mene turizam. Odlazim, upoznajem zemlje. Govorio bi ovaj veliki islamski učinjak dok je bio zatvoren u tamnici, govorio bi, i to samo mogu velikani. Ove riječi mogu reći samo istinski velikani. Govorio je, kada bih ovu tamnicu napunio zlatom i predao je onima koji su me zatvorili u nju, ne bi im se mogao zahvaliti za ovu blagodat. Subhanallah. Kada bi ovu tamnicu u kojoj se nalazim napunio zlatom i dao je onima koji su me zatvorili u nju, ne bi im se mogao zahvaliti za ovu blagodat. Blagodat posvećivanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Govorio bi, istinski zarobljenik jeste onaj koga zarobe njegove strasti, istinski zatočenik jeste onaj koji bude zatočen, zarobljen od spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, onaj koji krene putem objeđenja. A rekli smo, čovjek ne može biti ubijeđen u Allaha, niti bilo šta od onoga što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala ako nema šarijatskog znanja, ako nema ispravnog šarijatskog znanja utemeljenog na Kur'anu i sunnetu. I da to šarijatsko znanje ne obvlada njime. Da pa bi čovjek bio ubjeđen, mora da posjeduje čisto ispravno šarijetsko znanje iz Kur'ana i sunneta i da to znanje obvlada njime. Pa kada god želi nešto da kaže, da govori Kur'anom i sunnetom, kada nešto radi, da radi po Kur'anu i sunnetu. To je taj ubjeđeni Allahov rob. Ko krene ovim putem, dakle sticanja istinskog, ispravnog, čistog znanja iz Kur'ana i sunneta i radi po tom znanju, taj će živjeti smirenim, spokojnim životom. Zatim, od plodova koristi ubjeđenja jeste postizanje upute. Postizanje upute pravog puta i uspjeha i na Dunjanku i na Hiretu. Onaj koji na ovakav način, a ne može se drugačije biti ubjeđeno, samo na ovakav način, kada postigneš ispravno šarijetsko znanje i budeš radio po tom znanju u svemu i u malom i u velikom, onda ćeš biti ubijeđen. Ubijeđen u te šarijatske naredbe, u te šarijatske zabrane, u ta kazivanja, u te vijesti i slično. Onaj koji na ovakav način bude ubijeđen, taj će biti na pravom putu. Taj će postići uspjeh i na Dunjaluku i na Ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže na početku sure El-Bakare وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ I oni koji su ahiret ubjeđeni, oni koji su ahiret ubjeđeni, ubjeđeni su da će nastupiti drugi svijet, da će nastupiti proživljenje, da će biti proživljeni iz svojih kaburova i da će izaći pred svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i odgovarati za svoja dijela i dobra i loša i mala i velika, sitna i ogromna, oni koji su objeđeni u sve to, oni se pripremaju za ahiret. Oni rade, nastoje što je god moguće više da učine dobrih dijela i da se klonu loših dijela. Oni koji budu ubijeđeni i svoje ubijeđenje danonočno dokazivali ulaike ala hudem rabbihim. Oni će, takvi će biti na uputi svoga gospodara, na pravom putu koji vodi do njihova gospodara wa ulaike humul muflihun i to su istinski sretnici oni koji će postići uspjeh dakle i na dunjalku i na ahiretu na dunjalku kročit će pravim putem koji vodi do Allahovog zadovoljstva na ahiretu kročit će putem koji vodi do dženneta na dunjalku postići će uspjeh na dunjalku živjet će lijepim smirenim životom a sutra na ahiretu još ljepšim životom životom u džennetu. Zatim, oni koji budu ubijeđeni, koji kod sebe izgrade ubijeđenje, oni će se okorištavati od Allahove riječi. Svakako, oni koji nisu ubijeđeni, oni čitaju, ako juzmu čitaju Allahovu knjigu, ništa se ne okorištavaju od nje. Ništa se ne okorištavaju od Kur'ani Kerima. Pročitao, ne pročitao Kur'an, ništa se nije okoristio. Njegov život se nije promijenio. Život se mijenja, kada se čita Kur'an i vjerodostojan hadis Allahovog poslanika alihi salatu sam mijenja se samo život iskrenih vjernika, ubjeđenih vjernika. Oni se okorištavaju od svakog novog kur'anskog ajeta. Svaki novi kur'anski ajet koji oni nauči ili ga pročitaju, saznaju, ako nisu u prilici da čitaju Kur'an, nemaju pri sebi Kur'ana, nemaju mushafa, pa kada čuju da je neko rekao, kaže, neko spomnje, rekao je Allah tako i tako, rekao je poslanik tako i tako, oni se okorištavaju. Ko? Oni koji su ubijeđeni u Allaha i sve ono što dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُقِنِينَ I na zemlji nalaze se jasni ajeti koji su pouka, poruka za fil ardi الْأَرْضِ lil muqinin. Za ubijeđene. Oni su doista očigledna znamenja iz kojih uzimaju pouku samo ubjeđeni. Također, jakin ubjeđenje doprinosi strpljenju. Od koristi, od plodova ubjeđenja jeste postizanje strpljenja. Mi dobro znamo da ništa, ma baš ništa, na dunjalu ko ne možemo postići bez strpljenja. Ukoliko želimo nešto halal, nešto na dozvoljen način da postignemo, nećemo to moći postići osim sa znojnim čelom osim sa ustrajnošću, osim sa strpljenjem. Da bismo bili strpljivi, moramo biti ubijeđeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Fasbir, inna wa'ada Allahi haq, i ti se strpi. Doista je Allahova obećanje istina. Strpi se. Allahova pobjeda će doći. Allahova pomoć će doći inna wa'ada Allahi haq, doista je Allahovo obećanje istina, wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Nemoj da te zastraše, nemoj da te zaplaše oni koji nisu ubeđeni. Pa se iz ovog kuranskog ajeta zaključuje da nisu ubeđeni, oni koji nisu ubeđeni ti su istrašljivci, oni su plašljivci. Oni se boje svoje sjene, ni u jednom poslu ne mogu da ustraju. Budi ubjeđen pa ćeš i biti snažan, pa ćeš i biti jak, pa ćeš i biti ponosan, pa ćeš i biti čvrst, pa ćeš biti strpljiv i odlučan. Kaže šehhul Islam ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala, nemoguće je da rob, da čovjek bude strpljiv ako pri sebi nema onoga što smiruje njegovo srce. Nemoguće je da čovjek bude strpljiv, da ustrajava u nečemu godinama, ako pri sebi nema ono što smiruje njegovo srce, onoga u čemu uživa njegovo srce, i čime se njegovo srce hrani, kaže šehol islam ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala, a to je objeđenje. Subhanallah. A to je objeđenje. Nemoguće da čovjek bude strpljiv ako nema onoga čime se njegovo srce hrani, čim, u čemu njegovo srce uživa, čime se jača njegovo srce, a sve to postiže se samo sa objeđenjem. Zatim, jakin objeđenje doprinosi zadovoljstvu. Kako da ne? Onaj koji bude ubjeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, taj će i biti zadovoljan. Taj će i biti zadovoljan. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma asaba min busibatin illa bi idnila man ju'min billahi jahdi kalbe I ne dogodi se nijedno iskušenje, nijedna nedaća, a da to nije sa Allahom dozvolom, sa Allahom dobrotom i sa Allahovim dopuštenjem, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. A onaj koji bude vjerovao u Allaha, Allah će uputiti njegovo srce. Prenosi se da je veliki komentator Allahove knjige, Kur'an i Kerima Ibn Abbas radijallahu anhuma povodom riječi وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ Ko bude vjerovao Allah, Allah će uputi njegovo srce, ka, da je rekao, uputit će njegovo srce na objeđenje. Onaj koji bude istinski vjerovao Allaha, Allah će uputiti njegovo srce na ubjeđenje, odnosno da će mu u njegovom srcu ubjeđenje, pa sve ono što ga zadesi od nedaća, tegoba, iskušenja, znaće da ga to nije moglo mimo ići. Ono što ga mimo iće, znaće, bit će ubjeđen da ga to nije moglo zadesiti, pa će i biti, pa će i biti zadovoljan. Zato kaže Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala, srce ne može biti upućeno, ne može biti zadovoljno i predano osim sa ubjeđenjem. Onaj koji bude vjerovao Allaha, Allah će uputiti njegovo srce. Kaže, a ne može čovjekovo srce biti upućeno, ne može čovjekovo srce biti zadovoljno bez ubjeđenja. Zato ubjeđenje vodi i do upute i do zadovoljstva. Također, ko izgradi kod sebe ubjeđenje, ove nedaće, ova iskušenja, te gobe, kod njega će biti blagodati. On će ih razumijevati, shvatati i prihvatati kao blagodati. Čuli smo malo prije riječi islamskog autoriteta Ibn Taymiye Rahimehullahu Teala. Kada je rekao, kada bih ovu tamnicu napunio zlatom i predao je onima koji su me strpali u nju, ne bi im se mogao zahvaliti za ovu blagodatu u kojoj se nalazim. Subhanallah. Samo ubijeđeni Allahovi robovi na ovakav način mogu doživljavati i razumijevati iskušenja tegobe nedaće. Ibnul Qaim rahimahullahu tala, njegov učenik, kaže ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega. Ne znam da je neko živio ljepšim životom od šehol Islama Ibn Taimije rahimahullahu tala, iako je stalno bio iskušavan. Stalno su ga snalazila iskušenja nedaće. Stalno je bio po zatvorima i slično. Sufjan ibn Ujejne, rahimehullahu ta'ala, kaže onaj koji ne daću ne ubraja u blagodati, taj nije pronicljivi vjernik. Onaj koji ne daću ne ubraja u blagodat, taj nije pronicljivi vjernik i taj ne može da bude fakih, ne može da bude pravnik. Od blagodati jekina i plodova jekina, koristi jekina, ubjeđenja, jeste i istinsko oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zasigurno, onaj koji je ubjeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala i da sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala koristi za njega, taj će se istinski i oslanjati na Allaha, na Allaha jalla wa'ala. Kaže uzvišeni Allah, فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ I ti se zato samo osloni na Allaha, jer si ti doista na jasnom haku. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ovdje se pod hakom misli na objeđenje. Ti si doista na jasnom objeđenju, zato se osloni samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim od plodova koristi prelijepih rezultata ubjeđenja jeste vođstvo u vjeri. Jeste vođstvo u vjeri. Vođstvo u vjeri. Imamstvo u vjeri. Ne postiže se diplomama. Ne postiže se brojnošću svojih članova, svojih džematlija. Ne postiže se preko Ne postiže se što je ovaj ili onaj ukazao na tebe svojim prstom, govorio o tebi, o tvojoj vrijednosti i sl. Ne. Vođstvo, imamstvo u vjeri postiže se sa praktikovanjem onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, ustrajavanjem u tome i strpljenjem. Vođstvo u vjeri postiže se sa jekinom, činjenjem onoga što je Allah naredio, ostavljanjem onoga što je Allah zabranio, strpljenjem na svemu tome. Odnosno, ostrajavanjem godinama, godinama na tome. Kaže Allah Jalla Vala prejasno. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ I mi smo od njih činili imame, vođe, za kojima su se kasnije svi ljudi povodili. Kada? nakon što su praktikovali, povodili se za našim naredbama. Ođalna minhum e imeten jehdune bi emrina, koji su išli putem naših naredbi, praktikovali ono što smo i mi naređivali. I na tome bili strpljivi. Lemma saberu, nakon što su na tome bili strpljivi, wa kanu bi ajatina yuqinun, yuqinun, i oni su u naše ajete u našu pomoć, u našu pobjedu bili bili ubjeđeni. Dakle, ko želi da bude imam, ko želi da bude predvodnik u vjeri, taj treba da se pokorava Allahovim naredbama, što je god moguće više i da na tome bude ustrajan, da na tome bude strpljiv, pa ćemo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, ne ljudi. Nama je najbitnije da imamo ugled kod Allaha da smo dobri kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnogo ljudi ne trebaju da nas interesuju. Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala rekao je onaj koji bude nadaren saburom, strpljenjem i čvrstim objeđenjem, Allah će ga i učiniti predvodnikom drugima u vjeri. Onaj koji kod sebe objedini objeđenje i strpljenje, Allah će ga učiniti predvodnikom drugima u vjeri. Zasigurno, onaj koji kod sebe izgradi objeđenje, taj će ju ustrajavati u činjenju dobrih dijela. Onaj koji bude ubjeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji bude ubjeđen u nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala i onaj koji također bude ubijeđen u kaznu Allaha subhanahu wa ta'ala, taj će ustrajavati na činjenju dobrih dijela i na ostavljanju grijeha, ostavljanju loših, loših dijela. I nalazimo u riječima naših ispravnih prethodnika da dijelo, makoliko bilo malo, ukoliko ga učini iskreni, ubijeđeni Allahov rob, da je to dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo vrijedno. Kaže Ebu Darda radijallahu ta'alan, dobro dijelo, makoliko bilo malo, bilo malo koliko je zrno gorušice učinjeno od bogobojaznog, ubijeđenog roba, bolje je i teže od brda dijela koja učini osoba umišljena sobom. Onaj koji se hvališe, onaj koji se sam sebi dopada. Dakle, vjernik koji je ubjeđen i iz ubjeđenja čini dijela, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, makar to dijelo bilo malo, Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo vrijednije od osobe umišljene sobom, koja kada čini dijelo, misli da jedino ona ta osoba, jedino ona čini to djelo, niko drugi. Svi ostali su, jeli, slabiji od njega, svi ostali manje znaju, svi ostali manje rade, svi ostali slabije vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala i sl. Dakle, iz svega ovoga vidimo koliko je prijeko potrebno da izgrađujemo kod sebe ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nemojmo zaboraviti da se sve nalazi u Allahovim rukama, da ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće da da, niko to ne može uskratiti i ono što Allah dželjavala uskrati, niko to ne može dati. Da se svi ljudi sakupe, svi ljudi dunjalka, da se sakupe da ti daju ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne da, ne dozvoljavati, ne mogu ti to oni dati. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari ubjeđenje, posebnu osobinu za svakog vjernika i vjernicu neophodnu osobinu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih iskrenih ubijeđenih robova. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wasallillahuma ala nebina Muhammad. wa ala alihi wa ashabihi ajba'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh, oh, oh, oh.